Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Dobar dan uvaženi slušaoci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Poezija sa stilom. Današnja je posvećena Mladenu Lomparu. Mladen Lompar rođen je na Cetinju 22. marta 1944. Umro je 15. avgusta 2017. u Kotoru pjesnik, likovni kritičar i muzejski savjetnik. Završio je Filozofski fakultet, ocijek za istoriju umjetnosti u Beogradu. Po završenim studijama radio je kao kustos u Narodnom muzeju. Od 1984. do 1995. bio je direktor umjetničkog muzeja Crne Gore na Cetinju. Smijenjen je s tog mjesta jer nije dopustio da se u muzej unesu ukradene slike sa Hrvatskog ratišta. Lompar je bio komesar drugog i trećeg Cetinskog bijenala, predsjednik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti. Bio je član i jedan od utemeljivača Crnogorskog društva nezavisnih književnika, predsjednik Crnogorskog pen centra. Prvu knjigu pjesama, Pustino žitelj, objavio je 1970. Već od tada, posebno od objavljivanja knjiga Karabojno žitije, Tajni osvit, Noć poslije, uzalud riječ i dnevnik iz boce predstavlja neobičnu figuru savremenog crnogorskog pjesništva. Prva faza njegovog stvaralaštva odlikuje se istančanim lirskim kazivanjima. Okrenut je jezgrovitim jezičkim sklopovima i stihovima ljubavne tematike. Odlučan prevrat ka drugačijim načinima ispoljavanja započinje 1991. kada objavljuje prostor izgubljene svjetlosti. Lomparova poezija je podvrgnuta raznovrsnim ekspertima i uključivanju proze u pjesničko tkivo teksta sa snažnijom upotrebom imaginacije. Iste godine iz štampe je izašao izbor iz pjesništva, Dodir za gubilište, koji se smatra jednim od reprezentativnijih knjiga te vrste u savremenoj crnogorskoj književnosti. Nakon presjeka stvaralaštva postaje sklon novim poetskim izrazima, koji se đekad nazivaju istoriografskom metafikcijom, što se prvo iskazuje u knjizi Kraljica Jakvinta, Opat Dolči i Vrijeme stida. Uz pomoć pjesničke vizure bavi se literarnom obradom odabranih sekvenci iz crnogorske povijesti. Postupak se nastavlja u knjigama Tri pisma Darinki, Narod jedinstvenog kraja i Boca lude princeze. Lirska rekonstrukcija istorije je objedinjena u knjizi triptihon iz nacionalne biblioteke, koju je dio domaće književne kritike okarakterisao najrelevantnijim dostignućem književne produkcije 90. godina 20. vijeka kod nas. 13. knjiga poezije, Tišina četvrtog pečata, donosi kombinaciju rafinirane lirike i imaginarne revizije pseudodokumenata. Knjigu Noć iz Lapidarija objavio je 2003. Zbirka poezije Sjena na sceni izdata je 2004. Dvije godine kasnije tu knjigu će prevesti i objaviti Slovenci pod naslovom Senca na pozrišću. Izbor iz Lomparovih dijela pripremit će 2009. Zagrebački meandar pod nazivom Sedam redova života. U Crnoj Gori iste godine objavljuje prvo i drugo izdanje knjige Vrijeme u kojemu sam prošlost, u kojoj sve bitne odrednice ljudskog trajanja ujedinjuje u jednu tačku koja postaje odredište prošlosti pjesničkog subjekta i sama poezija. Godinu kasnije Lompar izdaje knjigu Mit o izgubljenim dodirima. Uslijedili su izbori poezije na francuskom jeziku za festival mediteranskog pjesništva u Setu na Azurnoj obali pod nazivom Proročišta snova 2012. a godinu kasnije izbor poezije na engleskom jeziku pod nazivom Putanja konačnosti. Te iste 2013. i makedonci prevode Lomparovu poeziju i objavljena je knjiga promukli glas u izdanju Skopskog plesoka, kao i na bugarskom jeziku. Oni su izabrali najpoznatiju Lomparovu knjigu u izdanju dvije izdavačke kuće i Sofije objavljen je triptih od Narodnata biblioteka. Stilski manir pjesnika Mladana Lompara koji je obilježio njegove prethodne zbirke prepoznatljiv je po slobodnom stihu i izostavljanju znakova interpunkcije kao i parentezama. Prisutan je u balsamovanoj kletvi koja je objavljena iste godine u izdanju Otvorenog kulturnog foruma. Naredne 2014. Lomparovu knjigu Diptih rastrojstva prevode Albanci i objavljuju tirani. Crnogorski zavod za udžbenike i nastavna sredstva za potrebe školske lektire izdaje izbor Lomparove poezije od plamena do svjetlosti 2015. A njegova knjiga Zmije Grmožura naći će se u elitnoj edici Luča iza koje će stati eminentne crnogorske institucije kulture. Za Lomparova života i nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske objavila je izbor njegove poezije Tuđe strasti 2017. Mladen Lompar bio i plodan likovni kritičar jer mu je istorija umjetnosti bila u fokusu profesionalnog bavljenja. Objavio je monografije na crnogorskom i engleskom jeziku. Crnogorski slikari u izdanju Atlas grupe i Cide iz Podgorice, dok su izdavačka kuća Pobjeda Matica Crnogorska i DPC objavili njegove monografije o najznačajnijim crnogorskim slikarima nakon drugog svjetskog rata. Milo Milunović, Miloš Vušković, Mihajlo Vukotić, Jovan Zonić, Petar Lubarda. Poezija Mladena Lompara prevođena je i pojedinačno na mnoge svjetske jezike. Zastupljena je u više antologija savremene crnogorske i poezije regiona. Lompar je bio glavni odgovorni urednik časopisa za književnost, kulturu i društvena pitanja Ars u prvoj i obnovljenoj seriji. Bio je i član redakcije Crnogorskog književnog lista. Prvi je dobitnik nagrade Danu Zlatni pečat Crnojevića za knjigu Dodir za gubilište, a za knjigu Sjena na sceni 2004. dobije nagradu Risto Ratković. Najveće državno priznanje, 13. julsku nagradu, Lompar je zavrijedio za knjigu Sjena na sceni 2007. a nagradu Miroslavljevo evanđelje za monografiju Crnogorski slikari. Monografija predstavlja sintezu Lomparovog višedecenijskog uvida u crnogorsku likovnu scenu. U njoj su sistematizovani tekstovi o najznačajnijim predstavnicima crnogorskog likovnog izraza. Od pera počeka do najmlađih stvaralaca, te omogućuje valjan uvid u recentno crnogorsko slikarstvo kako njegovim proučavaocima, tako i ljubiteljima likovne umjetnosti. Lompar je dobitnik nagrada Aleksandar Leso Ivanović i Vito Nikolić. Autor je brojnih izložbi crnogorske umjetnosti kao i muzejskih postavki. Vodio izdavačku kuću Dignitas koja je objavljivala naslove mladih i afirmisanih crnogorskih pisaca te naslove iz istorije. Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. ako se budemo vraćali. Neka moje godine i ovu poruku čuvaju zmije, jer se moramo dugo vraćati i bez žurbe, do starih zapisa i posljednje ljubavi, do putokaza za trgove lovora, magnolija i svitaca, do pedlja svog prostora, makar se nikad više ne vratili, važno je da smo krenuli. Krenuli smo kad nam je kajanje ostalo jedini događaj. I mrtvi san samoćeđe je sve bezlično, kao kad nam nestane na pragu starosti ljubav. Drhtavija jer nije smjela biti. Ili kao kad smo u suvo lišće parka sigurni da nema više groma ni šapata od kojeg će planuti. Kajanje kao da nas je dvosjekli mač rizika udario pljoštimice da čujemo među zvijezdama cijuk imena koja se brišu u prokledstvu dana, što mu se nitki da među raskošnim navezima stiha. Kajanje, gospo, samo kajanje. U moru je talas od sirene došao mnogo poslije njene pjesme i zato sam plutao bez zova i načina da odredim sudbinu. Povratkom upredio se crkvom, gdje mirna voda jedne krstionice uzalu čekala odraz nježne kože. Znaš, niko nije dodirnuo našu tišinu, sami je smo prepoznali, u sobstvenim predjelima i bez kraju. U njenoj posljednjoj priči. Ništa lakše nevene od vijenaca tvoje iluzije, moja gospod i dok se budemo vraćali nestajaće nas u trajanju nesklada ispod sjećanja koje već počinje da boli i trave i mojih riječi uzaludnih kao zvono na crkvi, tamo gdje nema ni vjernika, ni Boga. Jer je sve umiralo, a rađala se tišina. Tišina, gospo. Oko tvoje ljepote začuđujuća. Ako se budemo vraćali, učinimo dugim to putovanje, neka se cijepaju jedre i padaju jarboli i neka ništa ne ostane uzburkanoj vodi. Na obalama neka vjetar ubija tišinu ljušturama kuća i šumama lovora. Sami smo stvorili ovu baklju, gospo, i sad joj možemo pogledati duboko u srce. To nailazi tišina. Prvo, nema onih što su bili tu uvijek. To nailazi tišina. Jer sve više nema ni onih drugih koje volimo. Gospode, hoćeš li im oprostiti? Naša kružnica postaje toliko velika da se ništa više ne može zadržati i horizonti se prosipaju u beskonačnost svemira. Sami smo. Po pravilu samo mrtvi redovno navraćaju, a mi trajemo u bjelini nemoći, neprohodnoj. I zaključimo da smo loše odživjeli. Nije više važno što je sve oduvijek tako, kao da se nikad nikome ništa slično nije desilo. Kako preživjeti Vizantiju? Kako preživjeti Vizantiju, govorila je, tresući se čekala da pitamo, a mi smo čutali. Oni nam se polako zmijski uvlače u riječi i mi opet žrtve. Govorila je dalje, tišinu su iskale njene riječi i trenutak razuma zaista. Kako preživjeti Vizantiju? purpurne sobe i carske zločine slijepe, vođe, preteške, presude, ludosti bjekstva, želje za tuđom svjetlošću sječivo na licu gospe, nožu, grudi Isusa, plamenze, ikone, za molitve i divljenje, plutamo Vizantijom. Ostrvo i kapela na groblju i zmije između kostiju i vječnosti i sveci za čije božanstvo nema vjernika, a malo dalje šiblje i podivljale ruže, krstače bez obilježja, zapušteni mrtvaci u luci koja više ne čeka ni jedra na horizontu. Svaki se život plaši ovakve zasmrti. A morem plutaju olupine, cvjetovi, magnolije i nikad otvorene knjige, upute crkve ponekad misao na vjekovnost i miris tamjanski, raskoš utvari i trajanje. Čuvaju ponegdje i Boga, u drhtavom obredu monaha, ali tok onaj široki nosi sve pred sobom i odiše mučnim nasljeđem. Zaista kako preboljeti Vizantiju, Ostaviti je prahu i divljenju, kad ovdje jedino prošlost nema kraja. Tišina riječi ako utihnu riječi u vremenu za koje su žrtvovani prividi blaženstva ili se čuje njihov mrtvi zvuk tamo gdje se oduvijek uzgajala tišina, dalje sve može trajati samo u otuđenoj pjesmi kao iščezli sadržaj zlatne maske, kao praznina koja će ipak biti uvijek sa nama. Vrijeme hoće nas kao šum zemnosti u pješčanom satu ili trhtaj sa horizonta, iako nas znašli, može izbrisati samo nepravedna probirljivost prema sjećanju. Biće riječi, nijedna ne ostaje bez svojih usana, koje će se čuti kao odjeh davne nevere u školjci, nad kojom se gomila muk. Znaš li da siromaštvo vremena koje nas neće imati i društva sa gatarama umjesto pjesnika nije posljednje svijet koji gubimo. Biće to i izlišnost stihova koji će jednog dana ostaviti ravnodušnim onoga koji čita. Ovo je glas gospodnji u tišini vjekova. I simboli mukla osvete izrecivi od jezika. Ovo je, znaš li, jedinstveni tvoj odraz u vodama rijeke, koja će ipak zauvijek presahnuti. Uvaženi slušalci, čuli ste još jednu epizodu emisije Poezija sa stilom koju Antena M realizuje u saradnji sa Ministarstvom kulture. Sljedećeg petka neki novi crnogorski pjesnik i novi stihovi. Do tada pozdrav od Biljane Bakić, Etjema Mandića i Mirjane Dragaš. Sponzor emisije Zavod za učbenike i nastavna sredstva Podgorica, kao jedini izdavač učbenika za preškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno obrazovanje i vaspitanje, srednje opšte i srednje stručno obrazovanje i obrazovanje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama u Crnoj Gori, Zavod se trudi da kvalitetom opravda poziciju moderne izdavačke kuće jedne od najvažnijih u Crnoj Gori. Izdavačkom plodnošću Zavod je pokazao profesionalnu svijest o tome da udžbenici predstavljaju kulturnu osnovu jedne države, kao i to da oni postavljaju standarde intelektualnog rada. Sjedište zavoda je u Podgorici na adresi Novaka Miloševa 36. Kontakt telefon 020 230 413. Za sve dodatne informacije posjetite našu internet adresu www.zuns.me. Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo.